sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna yin litinin goma ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan ya zo daidai da goma ga watan uku shekara ta 2025 miladiya da aka saba a lokacin irin wannan a cikin wannan wata mai albarka na ramadan muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalus suna wani jama'a da ke a garin tsagero a ƙaramar hukumar rimi jihar katsina a tarayyar najeriya inda muke tunatar da kawunanmu da kuma ƙoƙarin raya wannan wata da karatun alƙur'ani mai girma muna gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka mai idan ba manta ba a jiya mun je ƙarshen suratun mun mun je ƙarshen sura ta 107 kenan a cikin jerin surorin alƙur'ani mai girma surafin muntahina da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi sura ta gabanta sura ta 108 a cikin jerin surorin alƙur'ani ita ce suratul safi a suratul safi sura ce wadda aka sabkar da ita sura ce wadda aka sabkar da ita a madina aka sura ce madaniya kenan wahiya arba ashirata aya tana da ayoyi goma sha hudu wa maudu'a ha'ar ra'isi babban jigon abinda sura take karantarwa bayanin jihad sura tana bayanin jihadi wasu biƙin wa'adi fishi da kuma alƙawari na gaskiya wanda Allah ya yi ga masu jihadi da kuma irin nasarorin da ake samu ta hanyar jihadi wa fawaidahu lil ummati islamiyya da kuma fa'idar jihadi ga al'umma ta musulmai wannan shine abinda wannan sura za ta karantar da mu al-imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala a cikin littafin tafsirinsa a farkon wannan sura ya kawo wani hadisi wanda imamu ahmad ibn hanbal ya ruwaito ta hanyar abdullahi ibn salam abdullahi ɗan salam ya ce ta zakar na ayyukum ya ati rasulallah sallallahu alaihi wasallam fa ya sa'aluhu ayyul a'amali a habbu ilallashi cewa wata rana wani gungun sahabbai sun zauna suna tattaunawa tsakaninsu tattaunawa ta ilimi sai suke cewa wa za mu aika wajen manzan Allah ya tambayo mana wani aiki Allah ya fi so wa za mu aika ya tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayo mana wani aiki Allah ya fi so falam yaqum ahadun minna sai ba wanda ya tashi saboda suna jin kunya suna jin nauyin manzan Allah kwarjinin manzan Allah yana kama su sai aka rasa wanda zai tafi ya yi tambayar to sai suka zauna suna nan zaune fa'ar sana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na rajulan rajulan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko a kira su ya dinga kiran su ɗaya bayan ɗaya wane a ce wane yazo wane yazo wane yazo fa jama'ana sai muka tattaru mu duka suna tattaruwa faƙara alaina hadihi sura ya ani suratin safi kullaha sai manzo Allah ya karanta musu wannan surai gaba ɗayanta ita suratul safi haka imamu Ahmad ya roki wannan hadisi kun ga kenan a cikinta an faɗi aikin da Allah ya fi shine jihadi sannan wasu malamai suna ambata dalilin saukar wannan sura ko waɗansu ayoyi daga cikin ayoyinta cewa waɗansu habbai ne suka zauna sai suke tattaunawa wani aiki ina ma a ce musan aikin da Allah ya fushi ga da mun dage wajen yinsa sai aka sanar da su jihadi Allah ya fushi to ana nan sai kuma Allah ya kawo jihadi sai ga shi waɗansu daga cikin sun tsere daga filin jihadi inda lokacin da aka yaƙin uhud haka sun faɗi magana kenan kuma sun ƙin aiki da maganar. sai Allah ya saukar da wannan sura haka sura ce wadda take tana da fa'ida tana da amfani tana da karantarwa fa'idoji masu ɗumbin yawa masu muhimmanci ga rayuwar musulmi da musulunci muna roƙon Allah ta'ala ya mara jagora a cikin abin da za mu fassara na ayoyin da ke cikin wannan sura na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الله يجي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض wa huwa al-azizul hakim bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi sun tsarkake sunan Allah ma samawa ce wa ma fil abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa duka suna tasbihi ga Allah suna tsarkake sunan Allah wa huwa al-azizu fi mulkihi Allah shi mabuwayi ne a mulkinsa alhakimu fi sun'ihi ma'abucin hikima a ayyukansa da haka duk abin da ke sama to yakan yi tasbihi ga Allah ta'ala haka duk abin da ke ƙasa shi ma yakan yi tasbihi ga Allah mai girma da tsuntsaye da dabbobi da ƙwari da dabbobin ruwa da mala'ikun da ke sama da mutane da aljannu da bishiyoyi da abu mai rai da marar rai duka suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala shi ne sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa huwa al azizul hakim na'am ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah تقولوا ما لا تفعلون الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن taqulu ma la taf'aluna Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani lima taquluna ma la taf'alu dan me kuke fadar abinda ba za ku aikata ba don me kuke faɗar abin da ba za ku aikata ba limata ta ma la ta faɗu me ya sanya kuke faɗar abin da ba za ku aikata ba kabura Makatan inda lashi ya isa zama babban laifi a wajen Allah an ta ƙulu ma la ta ku fada abin ba za ku aikata ba kaga anan Allah ta'ala yana yin inkari ga wanda yake faɗar abin da ba zai aikata ba don me ya sanya mutum zai faɗi abin da ba zai aikata ba al'imam ibn kasir a tafsirinsa yana cewa wani haza istadalla bi hadihin ayatul karima man zahaba min ulama salaf ila annahu yajibu wafa'u bil Ya yace malamai magabata suna kafa hujja da wannan ayar wajen cika alƙawari cewa wajibi ne in mutum ya yi alƙawari ya cika ne idan mutum ya yi alƙawari bai cika ba to ya shiga cikin limata na ma la taf'alu me ya sanya ka san ba za ka cika ba kai alƙawari Allah ya ce laifi ne fa babba a wajen Allah mutum ya faɗi abin da ya san ba yi zai yi ba kabura makatan inda lahi an ta taqulu ma la taf'alu da haka wajibi ne idan mutum ya yi alkawari ya cika wannan alkawarin haramun ne mutum ya faɗi kaza zan yi kaza kuma ya zo bai yi ba haramun ne a musulunci har ma malaman suka ce wannan aya tana da goyon bayan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da dama daga cikinsu akwai hadisin da ya zo daga cikin sayul bukhari da sayul muslim Wanzan allah yake cewa ayatul munafiki na salasatun alamun munafiki uku ne iza wa'ada akhlafa idan yi alkawari sai ya saba wai za haddasa kazaba idan yi magana ya karfi ya karya wa iza tumina khana idan an amince masa sai ya ha'inci mahallin shi shine abu na farko cewa idan ya yi alkawari sai ya saba in ya ce zan yi sai ya zo ya ƙi sai ce zan yi sai ya zo kuma bai yi ba Allah ta'ala ya ce laifi ne babba a wajen Allah mai girma da ɗaukaka mutum ya ce zan yi kaza kuma ya zo ya ƙi shi ne kamar da muka ishara a baya wasu malamai sun ce wannan ana ishara ne ga wani sashe na sahabbai wanda suka dinga cewa Allah ya kawo jihadi tun da shi ne aikin da Allah ya fi so da jihadi ya zo kuma sai gashi an je yaƙi sun gudu kaga sun ce a kawo jihadi za su yi kuma an je sun gudu da yasa suka ce za su yi bayan sun san ba yi za su ba sai Allah ya zarge su da wannan Allah mai girma da duka ya saukar da wannan ayar ya ku masu imani lima ta kununa shi ne mara wakar gume ce fi ɗalabin jihad wajen cewa a kawo jihadi a kawo jihadi me ya sanya kuka faɗi ma la faɗuna abin da ba ku iya aikatawa idin hazamtum bi uhud sai gashi an je yakin uhud kun watsi kowa ya gushi waɗansu da yawa daga cikin sun gudu Allah ya ce kabura makatan inda lahi babban laifi ne a wajen Allah an ta kudu ma la ta faru mutum ya faɗi abinda ba zai aikata ba da haka duk abinda ka san ba za ka yi ba karka ce za ki. to bayan nan sai Allah ta'ala zai faɗi falalar jihadi da falalar masu yin jihadi Allah ya ce mai إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص Allah ta'ala ya ce inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus inna Allah lalle shi Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi yana son mutanen nan wanda suke yaki fi sabilihi domin ɗaukaka addinin Allah safan a wajen yakin sai su sahu sahu ai sahu ɗaya bayan ɗaya to Allah yana son masu yaƙi masu yin sahu sahu ka annahum bunyanun marsus wanda za a gan su sun manne ma juna a sahu-sahu ɗin kamar ka ce gini ne wanda ya damfari junansa gini ne wanda ya jingina ɗayansa wannan shi ne yadda ake yin jihadi na musulunci a shi ne malamai suke cewa haɗa ta'alimun lil musulmi na kaifiyatul isti'idadi li muqabalatil adu bi an yakunu saffan anan kamar ana koya muminai ne yadda za su yi tattalin yaƙi da abokan gaba shi ne su zama cikin sahu su zama cikin sahu wa haffahum ala zalika Allah sa’idu man wa yansuru aka kwadaitar da su zuwa ga yin hakan tare da nuna mun cewa duk wanda yake yin haka a wurin jihadin sa Allah zai taimake Allah zai ba su nasara wa lam takun hadhihi al-kayfiyya qabla al-islam ma'rufa inda al-qital kuma nan abubakar guni ya kawo a littafinsa cewa kafin musulmai su fara jihadi a haka laraba ban san yin yaƙi a yasan ba ban san irin wannan yaƙin ba su kawai aure ba tsaye ake yin yaƙi kawai za a runguma ne a gaba amma da wannan ayar ta zo sai zaman to Allah yana sa sahabbai sahu sahu in za a tafi jihadi sahun farko suna ɗauke da kibiya sahu na biyu suna ɗauke da kaza haka za a rarraba su yadda kowane sahu zai taimaka ma sahun ɗan uwansa a wajen aiwatar da wannan jihadi da kuma wannan yaki to Allah yana son sojoji su sahu sahu a wurin jihadi a wurin ɗaukaka addinin Allah Allah yana son haka yana Allah yana son masu yin jihadi Allah yana son jihadi ga wannan ya nuna falalar jihadi jihadi shi ne a ɗauki makami a yaƙi maƙiya addinin Allah maƙiya musulunci maƙiya Allah su ne kafirai don a yaƙe su a tilasta musu zama ƙarƙashin musulunci ko kuma a jawo su shigo addinin musulunci wannan shi ne jihadi an tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan ya yaƙi don ƙabilarsu wannan ya yaƙi don manƙararsu. wai wane ne fi lillahi a cikinsu sai manzan Allah ce su duka ba fi sabilillahi wanda yake fi sabilillahi man qatala bi kalimatul lahi al ulya fa huwa fi sabilillahi manzo Allah ce duk wanda ya yaki da manufa guda manufar shine addinin Allah ya sama ya hau saman kahirci dan ɗaukaka addinin Allah manzo Allah ce wannan shine fi sabilillahi shi shine wanda ya ji hadi domin Allah ashe mutum ya yaƙi don ƙabilarsa ba jihadi ba ne ba ya yaƙi don ya ƙara ɓangarensa ni ɗan arewa ne ko ɗan jihar katsina Za ka sai na ba garin bukariya sai na ba jihar bukariya wannan ba fi sabilin ba amma wanda ya dan ya kare martaba addini addinin musulunci ya daga ya daukaka wannan shine fi sabilin da wannan ne malamai suke cewa jihadi wanda Allah yake so wanda yake magana a nan yana da ma'auni wanda ake gane shi ma'aunin shi ne da aka yi jihadin addinin musulunci ya ɗaukaka idan wannan jihadin da aka yi addinin musulunci ya ɗaukaka da wannan jihadin ya zama fi sabilillahi amma duk inda waɗansu suka ɗauki makamai suna yaƙar wata al'umma da sunan jihadi sai aka auna wannan abin da suke sai aka ga bai ƙara daga addini ba sai ma dai kila ya ƙara don kwafar da shi ne ba jihadi ba ne ba shi ya sanya abin da waɗansu suke yi ƙungiyoyin yaƙi ko ƙungiyoyin da suka ɗauki makami cikin musulmai kamar boko haram da makamantansu wani ya ɗauki makami kawai mutane suna zaune masallaci ya zo a tada bom ɗin ya mutu ya kashe mutane da yawa da sunan jihadi wannan ba jihadi ba ne saboda ne da aka yi wannan musulunci ci gaba ya ko baya ci baya ci bal irin waɗannan mutanen ma ke ƙara jawo ba addinin musulunci ba jini a duniya kaga ba jihadi ne suke yi ba wani abu ne daban suke yi ko da sun ce jihadi ne to wannan sun faɗa da baki ne amma ba haka ake yin jihadi ba Allah shirye da mu to Allah ya ce yana son masu jihadi to min shuruɗin najahi fil harb ta'zimur ra'is alqa'id al'ala wa hibzuhu sirran malam ya ce yana daga cikin sharaɗan samun nasara a jihadi shine ta'zimur ra'is girmama shugaba alqa'id al'ala babban komanda na yaƙin shugaban jama'ar da take wannan jihadin to sai an girmama shi an mashi da'a duk al'ummar da take so ta ci nasara a jihadi to wani ne shugabanta to wannan shugaban ce masa biyayya ce mashi da'a sai Allah ya ba su nasara amma idan suka juya ma shugaban su baya suka yi mai ya Allah bai kawo nasara wannan kuma za su masa biyayya din nan da kuma kokarin kare shi a fili da boye su kokarin kare shugaban da yi masa biyayya a fili da boye amma yi uzihi daga abin da zai iya cutar da shi to akan wannan ne ƙalar Allah ta'ala sai Allah ya ce wa iz qala musa wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi lima tuqduna li wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma zaqu azaba Allah qulubahum wallahu la ya'lamu qawmal fasiqin wai ƙara musa li ƙauni ya ƙauni lima zuna ne wa ƙanta alamu anni rasulullahi ilaiku falon ma zagu a zagan lahu ƙulubahu wallahu la ya hajjil ƙaunar fasiki Allah ta'ala ya ce wazkur ka ambata musu ya kai wannan annabi iz qala musa qaumihi ka ba su labarin lokacin da annabin Allah Musa ya ce wa mutanensa ya ƙauni ya ku mutane na lima uzuna ni don me kuke cutar da ni don me kuke cutar da ni alhali kukun kun sani anni rasulullahi ilaikum ni ɗan aike ne Allah ya aiko ni zuwa wurinku to za ku dinga cutar da ni Falon ma zagu yayin da suka karkace daga bin tafarkin Allah suka karkace daga bin gaskiya wadda annabi Musa da ya zo da ita azagallahu qulubuhum sai Allah ta'ala ya yi da karkatar da zakatan nan sai suka bar gaskiya wallahu la yahdil qaumal fasiqin Allah baya taimakon waɗanda suke fasikai Allah baya shirye da mutanen da suke fasikai masu yi mai tawaye a cikin dokokinsa to anan Kunga ga Allah ta'ala sai ba mu labarin annabi Musa wannan ya nuna shi ya sanya Yahuda ba samu nasara ba saboda sun raina shugabansu shi da annabi Musa sun dinga yin taurin kai to duk al'ummar da take son ta ci nasara sai ta zama mai girmama shugabanta anan an ce suna aibantar da annabi Musa ya zo a hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam mutum ne mai tsananin kunya satiran mai kan shi? la yura min jildihi shay'un istihya'an minhu saboda tsananin kunyarsa annabi Musa bai yadda a ga jikinsa ko ina jikinsa rufe yake sai hannuwa da fuska da kafafuwa haka annabi Musa yake saboda tsananin kunyarsa to su kuma a wancan lokacin ba su dauki tsareci bakin komi ba idan mutum zai wanka ma gaban mutane sai ya zo ya wankansa idan aka je tafki kawai da wanda ya je bakin tafki kawai sai ya tuba kayan sai ya kama wanka masu wucewa suna wucewa suna kallon shi bai dawo bai jin komai waɗanda suke wucewa ma ba sa jin komi annabi musa sai ya zama to baya yin haka shi idan zai yi wanka in ya je bakin tafkin sai ya ɗebi ruwa da bokitinsa sai ya tafi daji sai ya je bayan wani dutse ko bayan wata itaciya sannan sai ya tsaye wanka haka shi nan Musa yake to sai mutane suka dinga cewa me ya sanya shi wannan mutumin baya yin wanka gaban mutane me ya sanya ko baya lafiya ne to sai suka fara yi mai sharri sai ana cewa annabi musa yana da gwaiwa shi ya sanya bai yin wanka gaban mutane mun gane to idan suka yi suna cewa yana da gwaiwa shi ne yake faɗar wannan sai ya ce ya ƙauni ya ku mutane na lima ni me yasa kuke cutar da ni kuna cewa ina da gwaiwa alhali kun san ban da ita kuma kun san cewa ni manzon Allah ne Allah ne ya aiko ni ku shi kuma duk annabin da Allah ya aiko lafiya ake aikowa ba a aiko annabi da wata tawaya ta jiki to me sun ya kuke faɗa haka tunda kun san Allah ta'ala ne ya aiko ni sai suka iya suka ci gaba da cewa to Allah ta'ala dan ya nuna musu annabi Musa lafiya lau yake fa khala yawman wahdahu fa wada'a thiyabahu 'ala al-hajar thumma iktasala falamma faraga aqbala 'ala thiyabihi la ya'khuzuha wa innal hajara ada bi thawbihi فأخذ موسى أساه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه أريانا وأحسن ما خلق الله وأبره الله مما يقولون وقام الحجر فأكل ثوبه فلبسه ولفك بالحجر ضربا بأساه فوالله إن بالحجر Dana daban ne a san darbihi salasan, au arba'an au hamsin, ba za ka gaunai ta'ala? Ya'yan nabila Amanu za ta kunu kan nabila Ado Musa babban ra'ahunzawa mai maƙalu. Waƙala inda lallai waje To ban Allah ya ce wata rana a nawa Musa ya tafi wanka? Sai je bayan wani dutse sai ya zata bakinsa. Sai yana wanka. Yana wanka, yana wanka. sai da ya ƙara wankansa tsaf zai saka tufafinsa miƙa hannun da zai yi haka ya ɗauko tufafinsa Allah cikin ikonsa kawai sai dutsen da ya guga da gudu dutsen sai ya guga da gudu to kaga wani na cewa ka Dutsi na gudu annabi ne ya faɗa annabi ne ya faɗa kuma Allah ta'ala yana da iko ya sa dutsi ya gudu sosai dutsen ne ya guga. sai annabi musa ya bi dutsen nan yana kai dutsi, ka tsaya ya ɗauki kayana na tufafina dutse na shi ko yana gudu manzan Allah ce dutsen nan bai tsaya ko ina ba sai da ya zo tsakiyar waɗansu ‘yan bani isra'ila mutanen annabi musa ɗin sai sai ga annabi musa tsirara inji manzan Allah sai sai ga annabi musa lafiya nauyaki sai dutse ya tsaya sai ya ɗauki kayan sai ya sanya kaga an yi ne an kubutar da shi shi ne Allah ta'ala a surtul ahzabi yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani la takunu kal ladzina azaw Musa kar ku zama kamar waɗanda suke cutar da annabi Musa suna cewa yana da gwaiwa alhali sun san bai da ita ku al'umman manzan Allah kar ku zama irin su ku dinga cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka cutar da annabi Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu sai Allah ya wanke annabi Musa daga abin da suke faɗa ta hanyar dutsen nan ya ruga wa kana inda Allah wajiha wannan cikin surufi azabi na haka Allah ta'ala ya ce ka tuna musu ko ka ba su labari lokacin da annabi Musa yake cewa mutanansa ya ku mutane na ya kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum alhali kun san ni manzo ne daga cikin manzannin Allah wanda Allah ya turo zuwa gare ku falan ma zagu yayin da suka karkace ai adalu anil haqi bi bi izaihi suka karkace ma gaskiya suna cutar da shi azagallahu qulubuhum ai amalaha anil hada anil huda sai Allah ya karkatar daga zuciyarsu daga bin gaskiya wa anittisabil makarim bil jihad suka nisanci kyawawan ayyuka da kyawawan ɗabi'u ta hanyar injin jin jihadi wa gairi da wani samin a amalin daga cikin ayyuka na aikin da idhadamu asasil bina'i bi tarki ta'zimil qa'idil a'la wa lam yanjahu fi hayatihim ad-dunya wal wal wal ukhra sai zamanto banu isra'ila sai suka rusa wannan foundation din na kawo ma al'umma ci gaba shine girmama shugaba shine foundation na kawo al'umma ci gaba sai suka rusa shi suka rera annabin suna mai ƙage suna mai sharri shi ya sanya ba samu nasara ba a tarihin rayuwarsu har inda ake yanzu to kaga kenan wannan wa'azi ne ake ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ne kar ta rena shugabanninta manzon Allah sahabbai magabata na kwarai shugabannin al'umma da kirki shugabannin addini kar a wulakanta su a girmama su a kiyaye mutuncin su a fili da abuwe to sai Allah ya taimaka sai a samu cin nasara Allah ya tsare mu to bayan sai Allah ya ce ni وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سير مبين Allah ta'ala ya ce wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin Allah ta'ala ya ce wa zkurka tuna musu ya kai annabi ambata musu ka ba su labarin iz qala isa ibn maryam yayin da isa ɗan maryam yake cewa ya bani isra'ila ya ku bani isra'il lam yaqul ya qaumi li'annahu la abalahu fihi me yasa annabi isa bai ce ya ƙauni ba kamar da shi annabi musa ya ce ya qaumi lima zunani wa alamu a anni rasulullahi ilaykum da yasa shi annabi isa da ya ta sai ce ya bani isra'il aka ce bai ce ya ku mutane na ba domin ya kasance bai da mahaifi a cikin wannan mutane. domin shi ɗa ana jingina shi ne ga garin iyayen shi ga garin babansu mun kare tun shi bai da uba a garin kaga ba zai ce musu ya ku mutane na ba sai uwa ke gare shi a garin mun gane to ya ce ya ku banu isra'il inni rasulullahi ilaiku lalle ni manzo ne na Allah zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya manzo ne mai gaskata abin da yazo kafin shi at taurati na at-taura wannan ya wanda annabi Isa yazo bayan annabi Musa ne da haka ya girmama ya gaskata littafin da ya zo kafin shi shi ne littafin a taura littafin annabi musa wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di suhu ahmad sannan ina muku bishara bi rasulin da wani manzo ya ati min ba'di wanda wannan manzon zai zo a bayana ismuhu ahmad wannan manzon sunansa ahmad idan ya zo ku yi imani da shi ku ba abin da ya ce shi ne annabin ƙarshe wanda Allah ta'ala zai aiki wannan annabi isa shi ya faɗi wannan cewa ni annabi ne Allah ya aiko ni wurin ina gaskata abin da ya zo bayana kuma ina gaya muku akwai wani annabi da zai zo a ƙarshe sunansa ahmad in ya zo yi imani da shi mun gane to yanzu me ya kamata banu isra'il su yi idan manzan ƙarshen nan ya zo su imani da shi amma allah ya ce falon ma ja ahu yayin da wannan manzan ya zo ai ja a ahmad ahmad ya zo wanda aka yi bishara da zuwansa ga bani isra'il da ya kwanci imani ya zo bilbayyana ya zo da hujjoji a bayyane al'ayat ayoyi wal alamat da alamomi wanda alamomin duk an gaya musu su a cikin injila ɗin ƙaru sai suka ce ha za sihirun mubin a wannan sihiri ne kawai a fili sai suka ƙi imani wafi ƙira'acin sahirun ha za sahirun mubin wannan ɗan sihiri ne kawai suka ce wa manzan Allah ɗan sihiri ne suka ce abinda manzan Allah ya zo da shi na alƙur'ani sihiri ne ba gaskiya ba ne ba to kaga waɗanda aka ce ku imani da shi sun ƙi imani da shi ɗin kaga sun saba wa shugabansu na asali shugabansu to wannan sai ya ja musu ci baya sai suka watsi Allah ya cire albarka a cikinsu duka Allah yana gaya mana wannan ne don mu kar mu koyi da su kar mu abin da suka yi na tozarta shugabanninsu mu ma mai haka in muka yi yadda suka lalace mu haka za mu lalace mun fahimta shi annabi isa alaihi salatu wassalam ya faɗi siffofin manzan allah da yawa a cikin littafin sai injina haka ma annabi musa ya faɗi alamomi da yawa na manzan allah sallallahu alaihi wasallama a cikin attaura cewa annabin ƙarshe ɗin nan da zai zo ku yi imani da shi sannan ga alamomin da za ku gane shi kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk yahudawa sun san da haka har ma asalin zuwan yahudawa madina ai a taura an gaya musu annabin da zai zo na ƙarshe zai rayu a wani gari ana ce mai yafriba madina kenan tun tun kafin a haifi manzan Allah wannan labarin yana da a taura da haka yahudawa da suka ji an ce annabin ƙarshen nan a madina zai rayu sai suka yi hijira suka yi ƙaura sai suka koma madina don idan annabin ya zo ya iske su a garin su tarbe shi kaga sun san da shi kenan duk alamomi an gaya musu shi ya sanya lokacin da manzan Allah ya dawo madina akwai ɗaya daga cikin yahudawa a lokacin abdullahi ibn salam shi malami ne a addinin yahudanci malami ne ya karanta a taura ya san hukunce-hukuncen a taura da haka ya karanta siffofin manzan Allah sai ya ce wa mutanensa idan ya zo manzan Allah ke ne in ya yi hijira idan shi ne zan gane shi idan ba shi ba ne ba zan gane shi da haka Manzon Allah na shigowa madina shi da sayin na abubakar sai ya je wurinsu ya ji mai manzan Allah zai ce manzan Allah yana fara yin jawabi har jawabin da manzan Allah zai yi a rubuta a taura da aka yana jin jawabin sai ga wannan jawabin ya yi daidai da abin da aka rubuta a taura inda kawai sai ce wannan shi ne da aka bayan ya gama jawabi ya je samun manzan Allah ya ce to ni na musulunta da ma kai muke jira to Allah ya sa da ranmu za ka zo to na yi imani ya musulunta sai ya ce wa manzan Allah to amma yahudawa ka sani mutanen banza ne ka ba a hankali da su ya ce bari in nuna maka halayensu sai ya je lokacin yahudawan ban san ya musulunta ba sai ya tattaro manyan almajiran cikin yahudawan ya ce ku zo mu ji wajen wannan bakon sai suka ta wajen manzan Allah sai suka zazzaura sai ya kalli mutanen da ya tori su ya ce ku kun san wannan suka ce a bako ne wanda ya zo ya ce to ni kun san ne mun san ka ya ce ni wane ne ku yi mai kowa ne yi suka ce a kai malamin mu ne ai kuma a cikinmu kai babban mutum ne don ka fito daga babban gida kai dan babban mutane ne muna girmama ka duk mu babu ka kai ne wanda ya fi kowa a cikin mu sai ya ce to kaji sai ce to yanzu idan da zan ce muku na musulunta me za ku ce suka ce ya za ka musulunta kana babban malami a cikinmu sai ya ce to ina so in gaya muku na musulunta sai suka ce to ai dama ma da muka ce kai ne babban mutum a cikinmu mun dai faɗa ne ai duk cikinmu ba mutumin banza ka ba kai ai suka dinga zage shi ya sallame su ya ce manzo Allah to kaga mai yahudi yake da kaga wanda yake da wannan halin ai sai ya taka zama da shi to suna da wahalar zama suna da wuyar sha'ani so lokacin da manzon Allah ya zo sun ɗauka manzon Allah zai fito cikin kabilarsu ka duba duk annabawa mafi yawan annabawan Allah yahudawa ne Allah ya tura annabawa da yawa cikin yahudawa annabi yaqub ba hude ne annabi yaqub annabi ishaq ba hude ne annabi dawud annabi suleiman annabi musa waɗanda annaban da annaban yahuda ne wanda aka to sai suka ɗauka annabin ƙarshe ba a cikinsu za a fito da shi to Allah kuma shi yana sa annabtaka ne inda ya so sai ya tura ta cikin laraba sai suka ga annabin ƙarshen ya zama balarabe ɗan makka sai hassada ta kama suka ce to a tun da ma ba ɗan cikinmu ba ne ba ba mai imani sai suka iya imani wannan shi da yadda ya sanya ba su imani ba duk da ko da ɗan nasu ne aka turo ba lalle ne su imani ba dan nasu nawa suka yi mawulaƙanci a nawa musa biya ba su yi mashi ba yanzu na allah ya ke gaya mana suna cutar da shi to kaga ba zai zama abin mamaki ba kuma an turo annabin ƙarshen a cikin shi ma su mai To wannan dai shine jiwon abin da ya sanya su ba su musulunta ba kaga su ma ba su bi umarnin annabawansu ba sai suka lalace To shine Allah yake ga mu al'umma annabi kar mu mi haka domin kada abin da ya samu yahudu da nasara ya same mu Allah ya sa mu dace sufar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin attaura da injila tana da yawa sai dai saboda makircin yahudu sai suka dinga cire wannan sukofin suka dinga cire wannan sukofin sai dai aka wayi gari duk wata siffa ta manzan Allah da ke cikin attaura babu ita sun cire duk wata siffa cikin injila ta manzan Allah babu ita sun cire amma duk da wannan ƙoƙarin da suka yi sai suka bar waɗansu ayoyin har yanzu da muke magana a bible akwai ƙurƙushin ayoyin da suke nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu yanzu bible akwai old testament old testament ɗin shi ake ne a taura akwai new testament ita ce injila to za ga galibi hukunce hukunci sun fi yawa cikin a taura ita wannan yawon ce addu'o'i ne to to ko annabi isa da ya zo dama a hukunce hukunci da a taura ya aiki saboda ciki ne ke da hukunci hukunci to ita ce old testament yanzu to za a gari sun canza ta sun canza ta amma akwai waɗanda suke da tsohon bible tsoho wanda suka dinga fitowa da kura'u da abubuwan da aka canza a cikin bible kamar akwai malam ahmad didat ya rasu mutum ne wanda yake ya san bible ya san addinin musulunci ga ya ta rubuce-rubuce kan kurakuran da ke cikin bible akwai wata risala wanda ya rubuta ya sa mata sukin bible sannan ya rubuta risala mai suna muhammad in the bible annabu muhammad a cikin bible kuma ya kokarin fito da ayoyin da suke ishara zuwa ga annabu muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin bible wannan ne yanzu da haka har yanzu ba ka rasa burkushin ayoyi wanda suke bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shine annabin karshe in ya zo a imani da shi Allah ya shirya da mu sai Allah ce mai gaba wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma adh Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma adh wa man azlamu wa ya kai zalunci mimman iftara ala llahi zaluncin wannan wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah mai girma da ɗaukaka bi nisbati ayatin ila iftira'i ahadin min al-khalqi ya jingina wata aya ya kirkiro wata aya jingina ma Allah shi Allah ne ya ce kaga ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah mai girma da ɗaukaka aw bi izayati eh, rusuli ko kuma ya dinga cutar da manzanninsa wa takzibuhum ko yana ƙaryata su li ibali ma ja'u bihi min dan ya lalata abin da suka zo da shi na gaskiya to ya kai wannan ƙarya ai la ahadu ashaddu zulman ba wanda ya kai irin wannan mutunan zalunci wanda zai ƙirƙiri ƙarya ya jingina ma Allah mai girma da lokaka, wa huwa yudu'a al islam alhalin kuma yudu'a al islam ana kiran shi zuwa ga addinin musulunci ai al-istislamu lillahi kaga babu wanda yake wannan zalunci da haka babban zalunci ne mutum ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah mai girma da lokaka. abinda Allah bai faɗa ba ya faɗa ya ce Allah ya ce Allah ya tsare mu يريدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون الله تعالى يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون yuriduna suna nufin nufin su su kafirai unuran lashi lahi ne su bice hasken musulunci su bice hasken Allah hasken da Allah ya aiko zan Allah da shi ne alkur'ani da musulunci bi afwahihim da bakunan su da bakunan su bi aqwalihim ta hanyar maganganun su annahu ko innahu sihirun wa shi'irun wa da hanyar maganganun da suke ce alkur'ani sihiri ne ce alkur'ani waka ne ce bokanci ne kaga waɗannan maganganun da suke suna yi don su ɓata musulunci su dakushe hasken addinin musulunci to wannan shi babban target babban gurin kahiran duniya su lalata musulunci su bice hasken musulunci Allah ta'ala ya ce to wallahu mutimmu nurihi Allah kuma yayi alƙawarin sai ya cika haskensa sai ya bayyana hasken addini walau karihal kafirun koda kafirai ba sa san haka koda kafirai ba sa san haka da haka Allah sai ya cika addininsa Allah sai ya bayyanar da musulunci sai addinin musulunci ya ɗaukaka ya mamaye duniya ya zama shine addini mafi ƙarfi a duniya wannan kuma ko kafirai ba sa so kuma an hawa hanyar yanzu domin yanzu a duniya bincike yana nuna addinin da aka fi shiga shi ne addinin musulunci har ma ana rankin ɗin shi shi ne fastest growing religion a duniya kullum shiga ake a america a ingila a ƙasashen turai kullum mutane sai ƙara shiga addinin musulunci suna gane gaskiya a ko'ina to ga Allah ta'ala ya yi alƙawarin sai ya cika addininsa na haka addinin musulunci yana kan hanyar zama addini mafi girma a duniya wannan kuma alƙawari ne na Allah huwa allazi هو الذي أرسل ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله تعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي الله شيني وندا arsala rasulahu ya aiko manzansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a wadinil dinil haqqi da kuma addini na gaskiya shine addinin musulunci li yuzhirahu ala ad-din kullihi dan ya daukaka shi ya girmama shi ala ad-din kullihi akan dukkan addinai ai jami'il adyan al-mukhalifatu lahu duk addinai wanda suka saba ba addinin musulunci to Allah ta'ala ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'a dan ya zamanto ya ɗaukaka shi akan dukkan addinai ya ɗaukaka shi akan addinin Christianity ya ɗaukaka shi akan addinin Yahudanci ya ɗaukaka shi akan addinin Buda ko addinin su ko wani addini da duk wani addini Allah ta'ala ya turo manzon Allah da gaskiya dan ya zo ya ɗaukaka shi akan addinin akan addinan da ba shi ba kuma wannan walau karihal mushrikuna ko da mushrikai sun ki haka sai Allah yayi haka shi kuma ko da mushrikai ba sa so to sai Allah yayi haka to kaga wannan bushara ce ga musulmai bushara ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan ayoyi suna ƙara mana sa ƙwarin gwiwa cewa zaluntar da ake wa musulmai danne wadda aka wa musulmai to ba dannewa ba ce ba ta dindindin dannewa ce ta wani ɗan lokaci bishara ce wannan cewa nan gaba Allah ta'ala zai ɗaukaka wannan addinin ya zamanto yarin jaye duniya ya zamanto shi ke faɗa a ji a duniya musulmai su zamanto suna da izza suna da ɗaukaka wannan Allah ta'ala zai yi haka sai ya cika addininsa ko da kafirai ba sa san haka Allah ya nuna mana lokaci ya ce يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم نعم to waɗannan ayoyin daga nan har zuwa aya ta ƙarshe suna da alaƙa da juna ta ganin ba za mu iya fassara su ba duka haka an za mu tsaya aya ta tara idan Allah ta mu gobe sai mu tashi aya ta goma inda Allah ta'ala zai fito mana da falalar jihadi da kuma masu yin jihadi da kuma kira ga al'umman musulmi ga baki ɗaya su zama masu taimaka ma addinin Allah duk wanda ya taimaki addinin Allah kan shi ya taimaka to shi ne mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu dade inda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala shi mana afuwar shafi mana baki da na'am malaka barka ce sai yau A'a, mai bai samu shi, kama ba haka muka ce ba. idan ah, yana da ah, ba haka ah, abinda ayoyin suka yi magana manzan Allah yana madina kafiran maka suna makka idan wata mace mai imani a makka ta yi imani sai ta gudo daga makka sai ta zo madina wajen manzan Allah sai Allah ya ce kar a maida ta ka gane to amma can tana da aure ta gudo sai Allah ya ce to mijinta na can makka kahiri ku musulmai ku biya shi sadaki sai a tura mai da kuɗin sadaki a ce ga sadakin matarka nan amma ita a rike ta kaga aure ya mutu kenan sai Allah ce to irin waɗannan matan idan sun ƙara idda ku ba ku ko musulmai kuna iya auren su ku biya hasraci amma wannan hukunci na farko kenan idan kuma aka samu wata musulma sai ta yi ridda sai ta tafi maka wajen kafirai ka gari to yanzu tunda ta yi ridda a yarjejeniyar ba za a maido ta ba to tunda ba za a maido ta ba tunda ku waccan da ta zo kun biya sadakinta to kuma yanzu musulmai sai ku nemi a biya sadakin wannan matar sai kahirin da ce sai kahirin da suka rike ta a can sai su turo da sadakinta sai a ce ina mijinta gashi to ga kudin sadakin ka wanda ka biya idan kahire suka ki ba da sadakin matan nan sai Allah ya ce duk ranar da yaƙi ya haɗa ku da su in aka yaƙe su aka samu ganima kafin a raba ganiman nan waɗannan mutanen masu mata wanda kahirai ba su maido sadakinsu ba a fara cire musu abin da suka kashe na sadaki a ba su kamun a raba ganima shi ne abin da aka ce kaga ya sha ban da abin da kai kake cewa yanzu ka fahimta to ina tambayar take Yeah. ai idan an daura aure ba zai iya cewa kawai biya su dace don shi wannan hukunci kahire aka ce ka gane kuma wannan ana magana gwamnatin musulunci ce so idan an sami irin wannan sai dai mutunan nan ya kai kara kotun musulunci ya ce yana neman kotu ta sakan mai ɗiyar shi hannun mijinta saboda yana zargin shi da aƙida kaza ko da kaza da kaza wanda shi bai yarda da cewa wannan abin musulunci bane ba haka ake yi to alƙali in ya bi yana iya sawa wannan mutum ya saki wannan matar ba magana da mai da kuɗi a nan ka fahimta to wannan haka ake ko kuma mutum ya zo ka kirista ne ya zo ya ɓoye ya ɗauka ya zo ya bayyana shi musulmi ne ya yaudari mutane a ɗaura mashi aure wannan duk kotu ake kaiwa sai kowace raba auren ka gari sai ko ta raba aure saboda ba aure tsakanin musulmi da wanda ba musulma ba akwai akwai akwai wani wanda ya aure ya haka ne da dadewa can ya zo ya dara aka dauka musulmi ne aka daura mishi aure da musulma to kaga haka ake sai aje a kai kara kotu sai ko ta raba aure Allah ya samu dace to anan zamu dakata idan Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala zamu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu dade inda muka yi kuskure kuma Allah shi mana afwa shi yake mana barki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين